可以吗？ Salutacions a tothom, salutacions contrabandides i contrabandits. Diumenge, dia 8 de gener del 2012 i aquí estem en directe des de l'estudi 1 de Contrabanda FM per fer una nova entrega d'aquest programa antimilitarista i per la desmilitarització Ones de Pau. Diumenge 8 de gener i com tots els diumenges, com cada setmana, a les 11 de la nit estem en directe i també pot ser que escoltis la redifusió el dilluns a partir de les 7 del matí o el divendres a partir de les 9 i mitja del vespre. Ones de Pau també té un blog perquè qui vulgui pugui escoltar el programa a la carta que publiquem setmanalment a www.onesdepau.com onesdepau.contrabanda.org. Aquest és el blog amb els podcasts i les informacions complementàries dels continguts del programa. I el programa d'avui el podríem d'alguna manera titular com La paz del poderoso La paz del poderoso también es el una canción de un grupo que Que te snuco y que te una letra que digo así La paz del poderoso Nacido para matar Leí en tu casco Y ahora te jode tener que ir a repartir comida y medicamentos a un país de mierda, perdido en el culo del mundo. La paz del poderoso es la guerra del mentiroso y el poder de la mentira es el que más vidas arruina. Es cojonudo ver cómo fomentas el voluntariado a base de guerras. Cuantas más bombas, cuanta más violencia. A base de bombas limpias, tu conciencia. La paz del poderoso es la guerra del mentiroso y el poder de la mentira es el que más vidas arruina. i mm, no escoltarem aquesta cançó però per començar el programa posaré una altra cançó del mateix grup de uh, aquesta gent que es diu Ket Snuko del mateix àlbum La Paz del Poderoso però en el tema 11 d'aquest àlbum el tema Una única voz ens parla de que la democràcia és així, aquí nadie vence i todos te callan. També podria servir per explicar el programa d'avui, que després d'aquesta cançó doncs us presentaré. això és la paz del poderoso i la democràcia és així i en aquest context capitalista i militarista doncs tenim el, les empreses fabricants d'armament i a Ones de Pau feia setmanes, feia mesos eh, puc dir, feia mesos que no denunciàvem a cap empresa del complex militar industrial i de seguretat i avui li tocarà el torn a l'empresa Santa Bàrbara és una filial, diguéssim, de General Dynamics, una empresa nord-americana, que es diu General Dynamics European Land Systems, i aquesta filial espanyola és Santa Bàrbara Sistemes. Al programa d'aquesta nit, d'Ones de Pau, farem la denúncia d'aquesta empresa, aquesta multinacional, que podem resumir amb els següents titulars. Està fundada, ara em refereixo a Santa Bàrbara, no a General Dynamics, que després explicarem com, com s'integren i com s'absorbeixen i per tant Santa Bàrbara Sistemes eh, està fundada l'any 1960 té la seva seu a Madrid i el seu sector és la fabricació d'armes i municions té uns ingressos de 300 milions d'euros el 2010 un benefici d'explotació de 13 milions d'euros i un benefici net de 15 milions d'euros Mm, bé, són xifres petitones, eh, però <laughs> gràcies a l'ajuda pública doncs, no té pèrdues com tenia abans i ara explicarem també la vinculació amb el que són les inversions estatals i també doncs, la privatització perquè anteriorment sí que va ser doncs, una empresa de domini públic. El propietari és General Dynamics, com dèiem, dels Estats Units, i té a 2.300 persones empleades, segons dades del 2010. La seu central i el centre tècnic estan a Madrid i té fàbriques a La Corunya, Oviedo, Trúbia, València, Sevilla, Granada i Múrcia. Això és General Dynamics, European Land Systems, Santa Bàrbara Sistemes. Avui, al punt de mira, dones de pau per fer aquesta denúncia del complex militar industrial. Música onesdepau.contrabanda.org Doncs anem a veure què ens diu el llibre El militarisme en Espanya, publicat per Icària i amb el subtítol Balance del ciclo armamentista espanyol hasta 2007 que a la pàgina 172 ens resumeix una mica el, la venda de Santa Bàrbara a General Dynamics i així també entrem una mica en el context d'aquest complex industrial militar i la seva vinculació, com us deia, amb el que són el sector públic i el sector privat. I bé, hauria de dir que aquest llibre està doncs, escrit per Arcadi Oliveres i Pere Ortega, del centre de l'AS. Bueno, podrem discutir molt si Justícia i Pau, aquesta ONG, doncs, eh, fa alguna feina doncs, de profit veritablement o no, però el centre de l'AS sí que des del programa doncs, considerem que és una font d'informació interessant de denúncia del militarisme. I, per tant, aquest llibre, doncs, escrit per aquests investigadors i aquestes persones, una d'elles bastant popular a través de, a partir del, bueno, de molts moviments, però també que se li ha fet doncs, molta difusió des del moment del 15M, cosa que em sorprèn, però ara no m'embolicaré <laughs> a, a valorar això, simplement presentar els autors d'aquest llibre. Uh, Pere Ortega, investigador del Centre de l'AS, com us deia, però també altres autors que signen els diferents capítols d'aquest llibre. El militarisme en Espanya, i com deia, doncs és un balanç que arriba fins al 2007 i s'haurà d'actualitzar, però ens serveix per parlar de Santa Bàrbara. Uh, en aquesta època doncs, prèvia a l'actual en la que s'ha fusionat amb General Dynamics. Anem a veure, es, es diuen així els autors. En aquest cas, l'autor d'aquest capítol, ho hauria de dir, és Pere Ortega, sí. Bé, la privatización de la empresa pública Santa Bárbara es un buen ejemplo de la crisis del sector. Tras una larga polémica, en abril del año 2001, el SEPI Eh, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adjudicó la venta de la empresa pública Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares a la estadounidense General Dynamics, frente a otras ofertas, la del consorcio alemán Rheinmetall y Kraus Maffei y la del grupo Unión Española de Explosivos. La polémica se suscitó ante el anuncio de la candidatura de General Dynamics que produjo reacciones adversas en Alemania, haciendo que interviniera el entonces canciller alemán German Schroeder, quien se entrevistó con el presidente español José María Aznar para pedirle que tuviera en cuenta los intereses europeos en una operación que implicaba la implantación de una de las más importantes industrias militares de Estados Unidos en suelo europeo. Schroeder esgrimió que Santa Bárbara era la concesionaria para la fabricación de los blindados Leopard de la alemana de Krauss-Maffei, poseedora de la patente, lo cual podría provocar un trasvase de tecnologías e información del Leopard a manos de su rival y competidor a escala mundial, Dynamics, que es fabricante del carro de combate Abrams. En la polémica ahondó el hecho que desde 1999 los Estados socios dentro de la Unión Europea de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Suecia y España habían apostado por una política de armamentos comunitaria, creando la Agencia de Armamentos Europea, con la finalidad de coordinar la producción y comercio de armas en el seno de la Unión Europea. Y era un contrasentido apostar por una industria de armamentos europea y dejar en manos de una empresa estadounidense el control de Santa Bárbara cuando por otra parte, en el interior de la Unión Europea se llevaban a cabo proyectos conjuntos de nuevas armas, Eurofighter, A400, helicóptero Tigre, misiles, etc. Las razones esgrimidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para la adjudicación eran que Dynamics garantizaba durante cinco años la totalidad de los puestos de trabajo, cosa que no respetaban el resto de las otras ofertas. A pesar de ello, el Comité de Empresa de Santa Bárbara se opuso a la privatización y presentó una reclamación ante los juzgados por el bajo precio de la venta, que se adjudicó por el ridículo precio de 5 millones de euros. El Supremo falló diciendo que la adjudicación puede ser inferior al coste económico que pueda tener para el Estado, pero ello no afecta a la validez del acto. Es decir, la sentencia dictaminaba que la venta era legal, pero también confirmaba que ésta se efectuó por debajo de su precio real. Si bien es cierto que los puestos de trabajo se aseguraban durante cinco años, también lo era que en ese momento existía un pedido para la fabricación de 242 carros blindados Leopard por un importe de 1.941 millones de euros y estaban pendientes de aprobación la reforma de los antiguos blindados Pizarro por valor de 758 millones de euros, el obús 155-52 milímetros por 191 millones de euros y un plan de municiones por 180 millones más. Con lo cual, se puede concluir que la empresa General Dynamics se vio agraciada con una lluvia de suculentos pedidos que convertían a la hasta ayer ruinosa Santa Bárbara en una lucrativa inversión a corto plazo. Estos contratos han permitido que Santa Bárbara sobreviviera durante este periodo y le ha permitido ir disminuyendo sus pérdidas durante estos últimos años. si ens n'anem a la Wikipedia veiem un resum de la història en el que també doncs se'n va molt enllà en el temps i perquè veiem doncs, <laughs> quin és l'origen d'aquesta empresa, d'aquest fabricant d'armament <clears throat> doncs ja veureu que hi ha alguna dada i alguna data realment sorprenents Eh, Según Wikipedia, la historia de Santa Bárbara Sistemas es la siguiente. Los orígenes y antecedentes de Santa Bárbara Sistemas se remontan a varios siglos con fábricas como la de Sevilla, fundada en el año 1540 y que fue una de las primeras en fundir cañones de hierro del calibre 24 en España en 1777. La fábrica de armas de Oviedo fundada en 1794, o la de Trubia, de donde salió el primer carro de combate español en 1926. Santa Bárbara Sistemas se constituyó como empresa en 1960 al reagruparse diversas fábricas pertenecientes hasta entonces al Ministerio Español de Defensa y bajo el accionariado del Instituto Nacional de Industria, el INI. Posteriormente, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El 25 de julio de 2001, siendo presidente del gobierno José María Aznar, Santa Bárbara Sistemas se constituyó en sociedad anónima. Una vez convertida en sociedad anónima, su único accionista, el Estado, puso la empresa a la venta, como os comentaba antes, y se acordó la venta de Santa Bárbara Sistemas a General Dynamics. En aquel momento se decidió la venta a General Dynamics, ya que la multinacional ofreció la fabricación en las factorías españolas de componentes del blindado M1 Abrams, del vehículo de combate Bradley y de los motores AVDS, municiones, misiles, Hellfire y reactores privados. Pero estas promesas nunca se llegaron a cumplir de forma significativa. Tanmateix, com deia abans, doncs, eh, l'estat espanyol, després de privatitzar aquesta empresa, li va doncs, contractar totes aquestes doncs, eh, armes que he comentat abans, com per exemple els carros blindats Leopard, els famosos Leopard que també comentarem després, així com també els Piranya o els 8x8, que també han creat bastanta polèmica. Bé, el 17 de junio de 2004 se entregaron en la fábrica de Sevilla los primeros carros de combate Leopard 2E para el ejército de tierra español. Tras la venta de Santa Bárbara a General Dynamics, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales adquirió con Santa Bárbara sistemas compromisos de compra de munición por 180 millones y se aportaron 11 millones para la protección de la tecnología del programa Leopard y otros 25 millones para inversiones. Según los cálculos del Tribunal de Cuentas, el coste de la privatización de Santa Bárbara ascendía en febrero de 2007 a 499 millones de euros. Santa Bárbara Sistemas tiene su sede central en Madrid, y dentro de su estrategia empresarial en Europa adquirió en septiembre de 2002 la empresa alemana Eisenberge Kaiserlauten GmbH, especializada en el diseño, desarrollo y producción de puentes flotantes y equipos transbordadores. Santa Bárbara Sistemas cuenta en total con cerca de 2.300 empleados entre España y Alemania y cinco líneas de negocio básicas. Vehículos blindados, vehículos especiales y anfibios, sistemas de armas, municiones e investigación y desarrollo. Y con que fa se celebrado la Pascua Militar, Doncs anem a dedicar aquesta cançó de Bienaventurados, també del mateix grup amb el que hem començat el programa, que té Snuco a tots els militars espanyols. Yeah! Bé, doncs, eh, avui no sé quina música anirem posant, de moment tenim aquest CD, eh, no m'he oblidat la música que tenia, doncs, pensada eh, utilitzar per fer aquestes lectures, o sigui que avui anirem a pelo i <laughs> el tema doncs, és prou dens, però espero que puguem doncs, compartir alguna informació que sigui destacable i interessant d'aquesta empresa General Dynamics, European Land Systems, Santa Bàrbara Sistemes. Aquí al programa, a unes de Pau, hi hem fet altres monogràfics, com el que vam dedicar a Indra, l'empresa de, del sector electrònic, eh, electrònica i control social, electrònica de guerra i control social, podríem definir, i també vam parlar de Cassidian, l'actual la Cassidian, que era l'antiga EATS Casa. Mm, també parlarem una mica del nou ministre de Defensa del Partit Popular i comentarem el fenomen de les portes giratòries, això que hem comentat altres vegades, també el sector industrial nuclear, mm, com eh, polítics passen dels despatxos ministerials a, a les juntes d'aquestes empreses que produeixen l'energia nuclear, per exemple, o les elèctriques, o també, doncs, com, com és el cas, en el sector armamentístic. Mm, només un exemple, eh, l'actual eh, secretari d'Estat de Defensa, o sigui, el segon responsable del Ministeri de Defensa, després del mateix ministre, és Pedro Argüelles, que fins, fins ara era el president de Boeing a Espanya. Ja vam parlar de Boeing, precisament quan parlàvem de Casa, de Cassidian, amb els avions que, que es fabriquen aquí a la península ibèrica. Bueno, doncs aquest senyor passa de la presidència de Boeing al secretariat d'Estat de Defensa i l'actual ministre doncs, també prové de la gestió directa d'empreses de, de del sector militar. Bueno, tinc per aquí un àudio, això sí que ho he portat, m'he deixat la música, però un parell d'àudios sí que els he portat, i que parlen precisament de... Bueno, que són la veu de, del ministre, si us sembla, doncs ho poso i després faré un comentari. De fet, no és que digui res doncs, transcendent, perquè això era una conferència i ben bé doncs, no, no sé doncs, què feia aquest personatge, l'actual ministre, fent aquesta conferència, eh, amb un títol doncs, tan aparentment poètic o, o bonic com doncs, eh, com, mm, com, com ho titulava, em sembla que era algú així de el futur de la mar o, o la mar és el futur de l'economia espanyola, alguna cosa així. Bueno, escoltem a, a aquest fragment que dura un minutet del ministre de Defensa i després també a continuació hi ha un enginyer que fa un comentari i després ho, ho relaciono amb el sector militar. procesos de transformación de la economía y muy particularmente en la actividad marítima. Que las mares son el futuro de la, de la humanidad. Las mares son el futuro de la humanidad. España es un país privilegiado para participar en ese futuro por causas geoestratégicas por un lado y por otras razones que tenemos que ganarnos día a día. No desperdiciemos las primeras, las geoestratégicas, las que nos han sido dadas, por no ser capaces de desarrollar la segunda. El informe Transforma España, el informe Transforma España nos enseña un camino para lograr. Hemos entendido desde hace tiempo que la ingeniería tiene que verse concernida por la situación de este país y que la ingeniería naval tiene que trabajar más para encaminar el posible crecimiento hacia el mar. Nosotros hemos pensado ya desde hace tiempo que la ingeniería debe tomar parte activa en una reflexión serena con la sociedad en general sobre decisiones de modelos de crecimiento admisibles y generadores de empleo y bienestar social a largo plazo, aportando conocimiento y muy, de acuerdo con lo que se ha comentado aquí sobre. Bueno, doncs això continuava y eh, fragment, que es un vídeo que has podido trobar al web del Ministeri de Defensa, si no recordo malament, o potser al, al web d'aquesta pàgina d'internet que és infodefensa.com segurament era infodefensa.com una, una web privada on es fa difusió i, i, i es fa seguiment de tot el que és el militarisme i l'indústria militar i que val la pena seguir per veure per on va doncs, aquest sector, evidentment doncs, sempre amb una mirada crítica i, i com a font d'informació per fer denúncia de, del que ells doncs, venen com, com un sector punter, tecnològic, etc. no? Eh, bé, aquí ens parlava d'això de, de, del marc, que és una mica abstracte i no, no sabem a què treu cap, i jo apunto una idea que potser es referia al sector aeronàutic, aeronaval, militar, i això coincidiria també amb el que l'actual aquesta, aquesta teoria coincidiria amb, amb el que l'actual president del govern, el, el senyor Rajoy, parlava i apuntava respecte a la reestructuració de les forces armades, com us diré després, perquè, per una banda, volia retallar les tropes de l'exèrcit de terra i, en canvi, volia ampliar el, els soldats de la Marina, una cosa una mica estranya i per tant potser també val la pena recordar que és Navantia perquè eh, el sector aeronàutic com deia, aeronaval, perdó la indústria de guerra naval doncs, pot ser doncs, que sigui una de les indústries mimades per aquest govern i que no retallarà el pressupost militar que per cert, doncs, eh, té unes despeses que el situen en suspensió de pagaments, tècnicament, com també comentarem al llarg del programa, amb un altre article del mateix Pere Ortega, de qui llegim abans eh, que hi ha síntesi de la, la venda de Santa Bàrbara a General Dynamics. Per tant, anem a recordar que és això de Navantia i, i seguim després amb Santa Bàrbara. Avantia es la empresa pública española líder en el sector de la construcción naval militar. Más de 300 años de experiencia la avalan en el diseño, construcción y mantenimiento de buques para la Armada Española y Marinas extranjeras. Avantia suministra soluciones globales totalmente adaptadas a los requisitos de los clientes, respondiendo a las necesidades del actual marco internacional. Las instalaciones de Avantia están organizadas en cuatro centros geográficos donde se desarrollan las diferentes líneas de actividad. Bé, doncs que son a, al a Galicia... a Cartagena i també a Càliz. Ja n'hem parlat de Navantia en aquell programa que vam fer a principis d'any del 2011 <clears throat> i només era recordar això, que doncs, possiblement, a part de mantenir doncs, a, com puguin doncs, a, aquesta situació de suspensió de pagaments, de la qual cosa ens alegrem, el que passa que, evidentment, doncs, és diner públic i això voldrà dir, com ara veurem, la condonació de fins a 14.000 milions d'euros en crèdits als contractistes de la indústria de la guerra. Per tant, són uns crèdits que va demanar la indústria militar per fabricar armament a l'Estat i eh, l'Estat doncs, mm, no rebrà eh, aquesta quantitat doncs, que està perduda, diguéssim. La situació, com després explicarem, passa de uns 23.000 milions d'euros eh, no, perdó, 26.000 milions d'euros és la, el deute que té el Ministeri de la Defensa i en realitat doncs, seria 33.000 milions eh, si es calculen doncs, altres partides i revisions d'aquests projectes armamentístics. Per tant, suspensió de pagaments tècnica i, i real del Ministeri de Defensa i ja veurem quina ajuda fa el Ministeri d'Indústria per que es pugui doncs, recuperar aquesta situació. Que, com dèiem, doncs ens alegrem que el Ministeri de Defensa faci suspensió de pagaments, però això no voldrà dir de cap manera doncs, que es deixi d'invertir a la indústria militar i, i s'inverteixi amb, la, amb el sector civil, com veurem. Mm, per exemple, el, un diari que no cal que dir el, el nom, publicava un article que deia Defensa propone condonar 14.000 millones en créditos a sus contratistas el llegiré tot perquè és una pagineta i queda bastant clar i saltant alguns paràgrafs s'explica prou bé això <clears throat> això està publicat el 20 d'octubre del 2011 el Ministerio busca evitar su asfixia financiera y la parálisis de las Fuerzas Armadas. La grave situación financiera que atraviesa Defensa, con una deuda de 26.500 millones derivada de los grandes programas de compra de armamento, ha llevado al Ministerio a proponer medidas extraordinarias, entre ellas aplazar pagos hasta 15 años más y condonar hasta 14.000 millones en créditos a sus contratistas. Las dificultades de defensa son consecuencia de los grandes programas de compra de armamento iniciados con los gobiernos de Aznar y continuados con los de Zapatero. La adquisición de los tanques Leopard, los blindados Pizarro, los cazas Eurofighter, el avión de transporte A400M, aquest és el d'Airbus, d'aquesta companyia de la qual era president fins ara l'actual secretari d'Estat de Defensa, Pedro Argüelles. También las fragatas F-100, un de un vaixell de guerra elaborado per Navantia, y así hasta 19 sistemas de armas sumaron unos costes iniciales de 23.900 millones de euros. Sin embargo, modificaciones contractuales posteriores, revisiones de precios y partidas abiertas sitúan el coste real a día de hoy en 33.700 millones, un 40% más. De ese total, la deuda quedará pendiente al cierre de 2011 en 26.000 millones. La artículo continúa bien. Para poder desbloquear esta situación crítica, el Ministerio propone tres medidas inmediatas. La primera es el aplazamiento de pagos o entregas de los sistemas de armas adquiridos. Defensa tiene previsto aprobar una extensión del calendario de pagos hasta 2030, cinco años más que en la actualidad, pero en sus informes plantea la posibilidad de extenderlo hasta el año 2040. La segunda es la condonación de hasta 14.000 millones de euros en créditos a sus contratistes. Bé, això dels crèdits ja ens ho va explicar personalment en Pere Ortega, que ja hem citat avui, amb les lectures que hem fet, i va venir aquí el programa el 2009, un dels primers programes d'Ones de Pau, on ens va explicar doncs, quina és la situació i va fer denúncia de, al sector militar de l'exèrcit espanyol i ja explicava doncs, aquest frau aquest frau amb tota regla d'aquests crèdits que a l'Estat ha facilitat a les empreses armamentístiques i que aquestes no estan tornant i d'aquí aquest deute en part. Per tant, eh, tècnicament, la condonació seria una compensació. Compensació Eh, eso digo el artículo. Para financiar estos programas especiales de armamento, lo habitual es que el Ministerio de Industria conceda a las empresas unos anticipos reintegrables a tipo cero, a veces hasta por el 100% del contrato, Así las empresas pueden iniciar sus trabajos sin coste financiero alguno. Luego, según entregan los sistemas, Defensa va pagando lo pactado por contrato. A medida que reciben estos pagos, les empreses devolven los préstamos de industria. Bé, aquí no s'han tornat pràcticament eh, ni, ni una quarta part d'aquests crèdits i, com deia, doncs, eh, el Ministeri preveu doncs, mm, la condonació i i el regal d'aquest diner públic per al sector armamentístic. Bé, la tercera gran medida passa per anular algunos de los pedidos realizados, revender unidades y mejorar la gestión de contratos, lo que podría generar ahorros de entre 4.000 i 11.000 milions. Bé, aquestes doncs, són tres mesures per poder corregir a, des del govern a la suspensió de pagaments del de, Ministeri de Defensa, que com dic també eh, és enganyós perquè el Ministeri d'Indústria també inclouen els pressupostos generals de l'Estat moltes partides del comerç d'armes. Com a tal, comerç doncs, entra dins la indústria i no del Ministeri de Defensa. Com molt bé sabeu, les persones que feu l'objecció fiscal a la despesa militar de l'Estat o com hem explicat aquí també en altres ocasions. Mm, bé, i tot això es dona, com, com us deia, també amb, eh, amb el cas de Santa Bàrbara, que sense doncs, els contractes de l'administració pública, aquesta empresa només amb el mercat internacional doncs, no estaria a la ruïna mm, perquè doncs, no hauria pogut desenvolupar els seus projectes. Com sempre, el sector militar depèn de el que són les ajudes públiques, les subvencions i els contractes públics. També hem de denunciar aquí els sindicats i, evidentment, doncs, els partits polítics, però en el cas dels sindicats doncs, també s'ha de denunciar. I tenim un exemple molt clar, eh, amb el cas de, de l'exèrcit de terra i de General Dynamics Santa Bàrbara Sistemes. I eh, a continuació us, us llegiré doncs, aquest exemple a propòsit de el vehicle blindat 8 per 8 de Santa Bàrbara per l'exèrcit de terra espanyol. Posem una mica de música i faig aquesta denúncia als sindicats i al seu, seva, diguéssim, convivència o el seu promilitarisme i després també mirarem algun exemple dels polítics locals a Astúries com també afavoreixen el que és la indústria militar. Mm, després potser entrarem en algun producte concret de Santa Bàrbara per veure doncs, que és el que elabora aquesta empresa, que, com deia, doncs, té moltes seus a, eh, arreu d'Espanya, com anirem comentant també després, a mida que anem coneixent més aquesta companyia. Com us deia abans, mm, General Dynamics no només està a diferents països d'Europa, de, com són Alemanya, Àustria i Suïssa, a més a més d'Espanya, sinó que també aquí a, a la península ibèrica, a l'estat espanyol, doncs hi ha diferents factories que es troben a la Corunya, a Oviedo, a Trúbia, també a Astúries, a Palència, Sevilla, Granada i Múrcia. Tot i que la de Múrcia, com comentarem després, doncs ara no recordo si ha tancat o, o s'ha venut, com explicarem també. Fem aquesta pausa i entrem amb tot això que us acabo de comentar aquí a Ones de Pau. Som a Contraband FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també es pots escoltar per internet a través de l'emissió online www.contrabanda.org Si no pots escoltar tot el programa o vols escoltar-ne algun d'antic, Dones de Pau, també pots connectar-te al blog onesdepau.contrabanda.org Tornem amb aquest grup aquest és Nuco, que és l'únic CD que tinc a mà. Com us deia, m'he oblidat la música i intentaré corregir-ho a la que tingui un parell de minuts en els que no hagi de parlar per anar doncs, també acompanyant aquestes lectures i anàlisis que vagi fent. L'altre tema que tenia seleccionat i previst posar, després de l'Aventurados, Bienaventurados, que hem escoltat anteriorment, és un que es titula Hoy para comer no hay nada. És el tema 6, Hoy para comer no hay nada, en el que explica doncs, de manera crua quin és el rol que... quin és el rol, quina és l'experiència de la immigració avui en dia. Mm -hmm. a comer no nada i com veiem doncs, eh, l'estat segueix doncs, inflant, nutrint la indústria militar mentre doncs, molta gent no pot menjar i doncs, seguim denunciant eh, aquests pressupostos embogits, com deia, que no és que defensem doncs, cap altra fórmula estatal perquè no, no creiem ja en que sigui possible doncs, controlar els mercats i el sistema capitalista des de cap estat i fer polítiques socials dignes, justes, mm, per tothom i ja ho hem explicat moltes vegades i ho anirem explicant doncs, en altres programes però sí que hem de fer aquesta denúncia de, de com funcionen aquest Ministeri de Defensa i com deia també volíem fer la denúncia dels sindicats no? que doncs, per mantenir llocs de treball defensa a les empreses armamentístiques i us apuntava el, el cas d'aquest vehicle 8x8 de Santa Bàrbara i amb, amb un article que està publicat a, a veure on està publicat això bueno, després us ho diré en un article que també està publicat, si no recordo malament, amb aquestes amb webs de, de defensa, no sé si és infodefensa.com o defensa.com, una de les dues, aquestes eh, webs privades. Un article que, que he descarregat d'aquest web, que com deia s'ha de mirar doncs, de manera crítica, evidentment, perquè ens estan venent la indústria militar i no pot colar, però sí que és una realitat. I aquest article Digo así, el, bueno, en fragments saltejats para no directamente al tema sindical. El concurso abierto para dotar al ejército de tierra de un nuevo vehículo blindado de ruedas con el que sustituir a los veteranos y obsoletos BMR 600. ¿Dónde será construido el nuevo 8x8? En un proyecto de esta importancia para la industria, las presiones no vienen solo de los políticos, los sindicatos, comisiones obreras y UGT insisten al gobierno para que la oferta elegida sea la que encabeza General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, que presenta dos 8x8 del grupo General Dynamics European Land Systems. Esta petición empezó a hacerse efectiva en Asturias, donde la citada empresa tiene sendas plantas, en las localidades de Trubia y Oviedo. Posteriormente se han sumado el Ayuntamiento de Granada a petición de UGT con el respaldo de los tres partidos con representación en el consistorio de la ciutat andaluza. Per tant, veiem com els polítics locals d'Astúries Andalusia doncs fan pressió perquè l'empresa que té seu a les seves localitats sigui l'adjudicatària d'aquest nou vehicle blindat de rodes 8x8. I aquí diu de rodes per diferenciar-lo dels tancs, oi? Bé, doncs, què més diu l'article? Obviamente, en el transfondo, està dotar de major carga de treball a la planta de General Dynamics Santa Bárbara, situada en la ciutat, que actualment fabrica, bajo licència de la firma israelí Rafael, los misiles anticarro de quarta generació Spike. Apenas un mes después, era la Diputación Provincial de Sevilla la que daba su público respaldo a que el vehículo elegido fuera alguno de los propuestos por General Dynamics. Santa Bárbara. Esta propuesta está fundamentada en el apoyo a la actividad de las factorías de la empresa que la empresa tiene en la ciudad de Sevilla y en la cercana localidad de Alcalá de Guadaira. Sea donde sea, se trata de un programa de gran importancia para la industria de defensa en España, ya que la construcción de los modelos básicos seguirá un proceso de fabricación de los especializados. Bé, després continuarem potser amb, amb la història d'aquest projecte que arriba fins al, fins al dia d'avui i que està pendent degut al canvi de govern i, i a la situació, com dèiem, de suspensió de pagaments de, del Ministeri, però, com també anirem veient al llarg del programa, Santa Bàrbara és una de les contractistes doncs, favorites de l'estat espanyol, governi qui governi, i per tant doncs, l'adjudicació doncs, és ben segura. Explicarem doncs, una mica el procés per, per entendre també com funcionen aquests concursos. Si tenim temps després acabo la lectura. Bé, aquí era fer la denúncia aquesta de, dels sindicats que doncs defensaven aquest sector armamentístic per mantenir els llocs de treball de les seves localitats, en lloc de denunciar a la indústria militar. Una cosa que també des del programa i des de molts col·lectius antimilitaristes es denuncia. <clears throat> Amb un article que també llegiré després, d'un llibre Por la paz, no la investigació militar, rescato la part final d'aquest article del llibre per veure realment unes dades del 2005 on doncs, es desmenteix això de que la indústria militar genera llocs de treball i que la reconversió de la indústria militar en, en el sector civil doncs, <clears throat> realment generaria més llocs de treball. Segons Langley, en lo que se refiere a los puestos de trabajo, la industria militar tampoco es excesivamente rentable. Se estima que cada mil millones de dólares invertidos en la industria militar se producen unos 25.000 empleos. La misma cantidad en el transporte público crearía 30.000 puestos de trabajo, 36.000 en el sector de la construcción, 41.000 en educación o 47.000 en sanitat. Vale, després entrarem aquí amb el tema de l'espin-off, que es diu, o el que és el mateix, la investigació civil i la investigació militar amb aquest llibre por la paz, no la investigació militar. Teníem pendent de doncs, denunciar el perfil polític i empresarial de, del nou ministre de Defensa i ara us, us busco l'article perquè sí que, que val la pena no? ja, ja us he parlat de Pedro Argüelles, el secretari d'Estat de Defensa, que prové de la presidència de Boeing, ni més ni menys, Boeing Espanya, d'aquesta multinacional Cassidian, Casa i en Pedro Morenés doncs, també té, té el seu passat, té el seu passat dins de, de la, la indústria militar. Bé, això ho veurem després, perquè no tinc aquí a mà l'article, i Fem una altra pauseta i entrem ara sí ja amb doncs, aquest article, aquest famós article que l'estic arrossegant perquè no el trobo, del ministre de Defensa, Pedro Morenes, a qui hem escoltat abans, amb aquell, amb aquell àudio de, tan surrealista en el que parlava del mar, de l'economia del mar com el futur, i que evidentment doncs, eh, podem vincular també a la indústria militar, aeronaval, com, com la gran empresa Navantia, i coneixerem una miqueta més a Pedro Morenés, però sobretot anirem a entrar en l'última mitja hora de programa amb coses més concretes d'aquesta empresa Santa Bàrbara que té coses molt denunciables. Fem aquesta pausa i continuem a unes de Pau, aquí a la sintonia de Contraband FM. Mm Recordo una vegada més que el blog del programa és Ones de Pau i que emetem els diumenges a les 11 de la nit i en horaris de redifusió els dilluns a partir de les 7 del matí i els divendres a partir de les 9 i mitja del vespre. programa. Radiodifusió i acció. Parla desmilitarització i el desarmament. Bé, doncs anem a... Ara sí que el tinc aquí, no el tenia imprès i per això no el trobava. Aquest article de... El ministre de Defensa, el nou ministre de Defensa del Partit Popular, Pedro Morenés. I salto bastantes cosetes. Eh... Bueno, això està publicat a Rebellion, Gasteizoac, el 6 de gener del 2012. I l'escriu Esticho Martínez de Guevara. I diu Pedro Morenés, un ministre de defensa de vender i gasto militar disparar. Abans que res, destacar que, com ens diu l'article, aquest senyor ja va ser secretari d'Estat de Defensa entre l'any 96 i el 2000 amb el Partit Popular, amb el govern d'Aznar, entre altres càrrecs dins dels ministeris inclús també secretari d'Estat de Ciència i Tecnologia i com us deia després també farem la denúncia de les investigacions científiques i la vinculació amb la indústria militar ara anem al que ens interessa que és la vinculació d'aquest senyor aquest ministre de Defensa amb la indústria militar no? Este vizcaíno, de Guecho, procede de una de las grandes familias burguesas de las arenas, segundo hijo del vizconde de Alerón y nieto de los condes del Asalto, grandes de España. Es poseedor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y hasta hace poco ha sido presidente del elitista Club Puerta de Hierro, madrileño, y secretario general del Círculo de Empresarios. Desde mediados de 2005 y hasta hace pocos meses ha sido consejero o representante de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente deleznables como por ejemplo las llamadas bombas racimo, sobre las que en 2008 un tratado internacional suscrito por 107 países estableció la prohibición de uso, desarrollo y fabricación. Esto no debió gustarle a la empresa representada por Morenés, pues recientemente ha reclamado al gobierno español una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante. No obstante, al actual ministro, sin duda, un hombre de armas tomar, para luego venderlas, se supone, no le debía parecer suficiente este tipo de armamento, por lo que en los últimos meses se dedicó a compatibilizar su cargo en Instalaza con el de presidente ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Esta empresa, MBDA, ha suministrado dos grandes contratos de misiles al gobierno español, del que ahora forma parte Morenés. El primero, de casi 28 millones de euros, por la venta de misiles Mistral para los helicópteros de ataque Tigre. El segundo, se trata de un contrato de más de 100 millones de euros para el suministro de misiles a los Eurofighter españoles. Este programa sigue actualmente en vigor, por lo que Morenés tendrá que abonar la cuenta a sus hasta ahora compañeros de empresa. Morenés también ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana especializada en carros de combate, cañones y otros elementos de artillería, en cuyo consejo coincidía con otros de sus amigos del Club Puerto de Hierro, Enrique Falcó y Carrión, también miembros de la nobleza por ser conde de Elda. No acaban aquí las relaciones de Morenés con la industria de la muerte. Este personaje ha sido hasta ahora presidente de la empresa Quidber Studios SL, especializada en I D Algunos de los que hasta ahora eran los principales clientes de Quidber están ligados al sector de seguridad y defensa, como Indra, Instalaza, INTA, Amper, Ariex, Complex, las Vascas, Sener, Sapa ITP o Aernova, es decir, lo más granado de la vergonzante industria militar vasca que estarán encantados de su nombramiento. Por si fuera poco, en el caso de Morenés se demuestra que también en otros sectores han sabido valorar su conocimiento de los entresijos de los ministerios de Interior y Defensa, por los que ha pasado, Buena prueba de ello es su recientísimo nombramiento como presidente y consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, la que por cierto ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos tres años, algunos todavía en vigor, por valor de más de 4 millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias del Ministerio de Defensa. También es la empresa de seguridad privada contratada para custodiar los atuneros vascos en el Océano Índico. Concluyendo, el nombramiento del vasco Pedro Morenés como ministro de Defensa español deja claras una serie de graves cuestiones en primer lugar, la podredumbre de un sistema que permite que un alto cargo del Estado, responsable en buena medida de una serie de tropelías que han supuesto esquilmar las arcas del Estado, impulsando una absurda y obscena carrera armamentística con partidas multimillonarias entregadas a empresas de armamento, pase a formar parte de los consejos de administración de empresas de este sector una vez finalizan sus competencias como cargo público. Y no solo eso, que sea posible un camino de vuelta para que ahora, como máximo responsable del Ministerio de Defensa, pueda conceder nuevas partidas millonarias a esas empresas del sector entre las que se encuentran aquellas que le han tenido en sus consejos de administración. Y mucho más grave aún, ¿cómo se puede entender, más allá de la demostración evidente de que se ríen de la población en nuestra cara, que se pueda premiar con el nombramiento como ministro del ramo a uno de los principales responsables de un colosal despilfarro en gasto militar que ha generado una deuda de más de 30.000 millones de euros, el doble de lo que según el gobierno español se ha de recortar en gastos, principalmente sociales, para hacer frente al déficit público. No tenemos respuesta para esto, pero lo que sí sabemos es que una de las principales causas de la crisis económica con la que intentan someter y rebajar todos nuestros derechos sociales y laborales es el obsceno gasto militar y la criminal carrera de armamentos que éste financia. Sin duda, si acaban de nombrar ministro a uno de sus impulsores, podemos temernos lo peor para los próximos cuatro años. Mientras cientos de miles de personas en el Estado español y miles de millones en el mundo sufren diariamente las consecuencias de haber sido empobrecidas y esquilmadas por el sistema, sistema capitalista, el poder político muestra el verdadero rostro de sus entrañas en casos como el de Pedro Morenés, premiando con el Ministerio de Defensa a un distinguido impulsor y colega de los mercaderes de la muerte, corresponsable del gasto militar que ha esquilmado las arcas públicas en los últimos años. Será porque este sistema necesita mantenerse con el monopolio de la violencia que le ofrecen las fuerzas militares y policiales, tanto como éstas deben su existencia a los mercaderes de la muerte que les suministran las armas. Article de Esquichu Martínez de Guevara, en nom del colectivo Gasteizcoac. I un altre article publicat a un altre diari que no diré, també d'economia, Mm, dic que no el diré perquè no vull fer difusió d'un diari que no m'agrada, però <clears throat> que sí que publica doncs, informació que ens pot servir per denunciar, no? Estàvem dient eh, que el ministre de Defensa doncs, és responsable d'aquesta situació armamentística de l'estat espanyol, de les empreses militars eh, espanyoles i multinacionals, de la subvenció pública a aquestes empreses i també parlàvem de possibles condonacions i reestructuracions no? de l'exèrcit i del Ministeri. Pues el actual president del govern, el senyor Rajoy, també apuntava possibilitats per intentar doncs, <laughs> eh, recuperar aquest Ministeri de Defensa. I aquest diari ha tingut accés a doncs, un esborrany de la política de defensa en la propera legislatura del Partit Popular i autor diu que uno de los grandes retos es aplicar una política de personal que adelgace la cúpula de las Fuerzas Armadas. De esta forma, el número de oficiales y suboficiales debería pasar en los próximos 10 años de los 47.000 actuales a unos 30.000, es decir, una reducción de 36%. Bueno, pues os celebrem, no? Si es reduir a aquests oficials i suboficials amb un 36%, que serien 17.000 militars menys, doncs em sembla molt bé. Però l'article diu, en paral·lelo, la tropa i la marineria deberia crecer situar-se en torno a 100.000 homes al final de la dècada. Actualment hi ha 83.000. O sigui, que vol reduir oficials i suboficials, que realment n'hi ha molts, com ja hem denunciat en altres ocasions, que ja veia un comandament per cada dos soldats, però, com dèiem, redueix els oficials i suboficials i, en canvi, augmenta encara més eh, el que són les tropes de terra i, i la marina, amb, doncs, pràcticament 20.000 homes i dones més de, de l'exèrcit i de la marina, amb la qual cosa, doncs, estaríem amb el mateix, no? Eh, bé, sembla contradictori, però això ens serveix per, per apuntar a aquestes dades realment increïbles de uh, l'exèrcit espanyol. Eh? Recordem aquí, els efectius de les Forces Armades a 1 de juliol del 2011 són 17.000 oficials, 28.000 suboficials, 83.000 tropes de terra i la marina, diguéssim, i en total això sumen més de 127.000 homes i dones de les Forces Armades Espanyoles. Bueno, això està realment infladíssim i atenció perquè en aquests moments, o sigui a dia d'avui, podem llegir aquesta informació que fa referència al pressupost de 2011 i diu que més del 65% del pressupost de l'any passat, uns 7.200 milions, es destinen a pagar nòmines de les Forces Armades. Per tant, doncs, aquí veiem eh, una quantitat important que se'n va a pagar els sous dels militars i suposo que també les pensions dels jubilats, també militars, que segueixen xupant del bote. Bé, doncs ara sí que fem una pauseta per entrar en la recta final, queden 15 minuts de programa i ens anem d'anar a concretar més detalls d'aquesta aquesta empresa Santa Bàrbara Sistemes <clears throat> de General Dynamics, d'aquí situada aquí a Espanya, també amb altres delegacions a, a Àustria i Alemanya, que, atenció, perquè això és un altre article d'un altre diari, doncs eh, Santa Bàrbara resulta que fins ara no pagava cap lloguer de les fàbriques i terrenys on realitzava la seva activitat industrial. Fins ara la companyia només cobria el manteniment de les instal·lacions, però no tenia fixat el pagament d'una quantitat econòmica mensual, segons expliquen fons sindicals, que apunta a aquest article publicat a infodefensa.com. És a dir, des de que es privatitza, des de que deixa de ser pública aquesta empresa, com deia abans, ja us, ja us he llegit una mica els inicis i, i l'evolució històrica, doncs un cop es privatitza segueix en els terrenys on abans havia estat eh, una empresa pública i no, no paga res i per tant l'Estat deixa de, de cobrar per, perquè ús bueno, doncs, no sé, des d'aquí anirem a que la gent no pagui els seus lloguers eh, de protecció oficial i que, i que es quedi doncs, a les cases que han sigut assignades o inclús que puguin estar buides sense pagar-ne i, i fent-ne ús, perquè resulta que les empreses militars estan fent ús dels terrenys i de les fàbriques, inclús de, del que és l'estructura fabril, on es eh, produeix armament sense pagar ni un duro, això durant més de 10 anys. Ara, el Ministeri de Defensa sí que, doncs, amb un canvi legislatiu, eh, cobrarà un milió d'euros a l'any per fàbrica, i en té unes quantes, Santa Bàrbara, com hem comentat. Què vol dir això? Doncs que en 10 anys doncs, s'han doncs, perdut uns quants milions que no ha ingressat l'Estat. És una vegada més aquests tractes de favor i aquestes relacions de corrupció del complex militar industrial, que com sabeu, doncs el formen el triangle de el Congrés, o sigui, els polítics, també amb altres organismes i institucions, els militars i els fabricants d'armes. Fem una petita pausa i continuem a Ones de Pau amb la recta final del programa. cert que abans us apuntava que una de les seus, diguéssim, una de les, de les fàbriques de Santa Bàrbara Sistemes doncs, eh, no sabia si estava tancada o s'havia venut i efectivament el 2010 Santa Bàrbara Sistemes va vendre a Expal del grup Maxam la fàbrica de Múrcia que, que és també propietat del Ministeri de Defensa. Bé, eh, un article doncs mm, molt clar, diguéssim, molt... En síntesi, resumeix molt bé doncs, la indústria militar espanyola i aquest article de David Fernández de la secció Estirant del Fil, del setmanari directe, Industrials de guerra, negoci de morts. Destaca que Ayats Casa, o sigui, actualment Cassídia, Navantia, Santa Bàrbara, general dinàmic i Indra encapçalant el complex militar industrial espanyol. I el que ha de quedar molt clar en el programa d'avui és que Santa Bàrbara Sistemes és la principal empresa proveïdora de l'exèrcit espanyol i antiga empresa pública, com dèiem abans, incorporada al 2001 al grup americà General Dynamics, el cinquè productor d'armes mundial al 2001. Per tant, Santa Bàrbara Sistemes és la principal proveïdora de l'exèrcit espanyol. Eh? D'aquí la importància de que fem aquest monogràfic avui per denunciar aquesta empresa. Mm, L'article cita a un, un conseller delegat de Santa Bàrbara Sistemes que es diu Alfonso J. Ramonet i aquest va prendre el relleu al capdavant de Santa Bàrbara a Antonio de Oyarzábal, exambaixador a Washington durant el primer mandat d'Aznar, 1996-2000. Una vegada més, fenomen de les portes giratòries, eh, com veiem els polítics, estan ara gestionant els mals governs i ara gestionant la indústria de la mort des dels consells d'administració de les empreses armamentístiques. Bé, doncs, aquest exambaixador de Washington, durant el primer mandat d'Aznar, del 96 al 2000, eh, actualment exerceix com a vicepresident del Real Instituto Elcano, el think tank militar de les Forces Armades Espanyoles. Les paraules de Ramonet, que el 2009 es declarava amant de la pau, absolutament, són ben significatives. Perquè Santa Bàrbara Sistemes és, juntament amb Eats Casa, Navantia i Indra, al pinyol dur del complex militar industrial espanyol, amplament protegit i impulsat per l'Estat. Les quatre empreses, àmpliament participades per la banca, són les úniques espanyoles incloses en el rànquing de les 100 principals productores d'armes del món, segons el rànquing que elabora el CIPRI, una institució d'Estocolm. Eats està en el rànquing número 7, Navanti en el 46, Indra en el 65 i Santa Bàrbara en el 89. Bé, doncs ens queden 7 minutets de programa i anem a recuperar la informació que publica la mateixa web de, de Santa Bàrbara, Sistemes, en el web www.gdels.com. Les sigles són de General Dynamics European Land Systems. Per tant, www.gdels.com ls.com, aquí trobem bastanta informació. No repetiré el que ja he dit abans, però sí que hem d'apuntar doncs, als diferents sectors o les divisions en les quals doncs, desenvolupa la, el seu negoci i són vehicles de cadenes, vehicles de rodes, ponts i artilleria i munició a més una red de centres d'investigació i desenvolupament, i més de i activitats de logística i relacions amb els clients. Bueno, aquí també a Santa Bàrbara hi ha un, una qüestió també així curiosa, perquè si abans apuntàvem doncs, l'antiguitat des del segle XVI hi ha aquestes primeres empreses i el 1700 amb els primers canons que fabricava doncs eh, també hem d'apuntar que el tema de municions i càrregues de projecció doncs té, té la seva amiga també <clears throat> i doncs veiem que aquesta empresa doncs, té els seus propis sistemes on es fabriquen doncs, municions de, de calibres lleugers, mitjans i també doncs, a, eh, per artilleria i carros de combat. També pólvora per diverses càrregues de projectils i, per exemple, a Granada hi ha la planta més antiga de General Dynamics eh, perdó, de, de Santa Bàrbara Sistemes i que es remunta l'any 1572 Bueno, aquí també inclús ens parlen d'una fórmula especial de la pólvora esferoidal que produeix Santa Bàrbara Sistemes i que està fabricada amb un procés propi però, com dèiem, aquí el que ens interessa denunciar és aquesta empresa com a principal contractista de l'estat espanyol i, per exemple, així en plan titulars, per tancar el programa, destacarem que el, el 1998 el govern espanyol aprova l'adquisició de 219 carros de combat Leopard E2. El 2008 també es firma un contracte pel subministrament de 100 vehicles de el model RG31MK5E de la mateixa empresa, eh? Sempre Santa Bàrbara Sistemes, de General Dynamics. També el 2009 l'exèrcit de terra, a la fàbrica de Sevilla, reafirma el seu compromís d'adquirir, contractar un total de 12 unitats fins que finalitzi a l'any 2009. També d'aquest model RG31. Estem en els vehicles blindats. Bueno, el Consell de Ministres també autoritza a finals de juny del 2008 una despesa de 75 milions d'euros per adquisició de 100 unitats i també per material relacionat amb aquests blindats RG31. Bueno, sempre, atenció perquè els vincles amb, amb altres empreses doncs, també s'ha d'anunciar, són consorcis i en aquest cas eh, l'empresa tecnològica israelí Rafael Ordnance and Protection Division és qui subministra les torretes d'aquests carros de combat i doncs, també la relació entre la, els fabricants d'arma israelí i l'espanyol que fabrica gràcies a, al diner públic espanyol, estatal. Bé, com deia, doncs hi ha un munt... Eh, el 2001 també hi ha un altre acord de cooperació industrial entre el govern espanyol i les forces armades amb Santa Bàrbara Sistemes, amb els fusils automàtics G36E, considerats com uns dels millors del món, segons diu la seva pròpia empresa. En aquest cas, el HK doncs, és el que contractaria el govern el 2006 amb 56.000 unitats d'aquest model. Ni més ni menys, 56.000 fusells automàtics G36. El Leopard ja l'hem anomenat bastantes vegades, però bueno, també podríem parlar de altres eh, productes doncs, més potents com els missils, els caps de missils, i des de l'any 1980 doncs, el govern espanyol ja, ja ha contractat aquest tipus d'armes pels helicòpters de terra de l'exèrcit i aquí doncs, veiem també doncs, com participen General Dynamics i Santa Bàrbara Sistemes amb la instal·lació per a la investigació i desenvolupament de diferents components dels sistemes de missils. Eh, com per exemple el HOT, amb 36.000 tubos, llançadores, eh, Mistral, 16.000 caps de guerra i 16.000 tubos llançadores, Tau, o Tou, està en anglès, 2.000 unitats d'embalatge i proves, i altres eh, també d'aquest eh, mateix model Milan, 16.000 caps de guerra i 20.000 components. També del model Roland, 414 unitats. Això és General Dynamics, com dèiem, doncs, a aquesta multinacional espanyola, podem dir, des de que està integrada amb General Dynamics, amb la nord-americana General Dynamics European Land Systems. I, doncs, eh, ho hem de deixar aquí, perquè se'ns acaba el temps. Fem aquesta denúncia necessària del complex militar industrial i Ones de Pau tornarà el proper diumenge amb la segona part del monogràfic dedicat als diaris de viatge a Cuba que vam fer la setmana passada. Gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bona setmana tornem el proper diumenge en directe a partir de les 11 de la nit i també ens podeu seguir al blog a onesdepau.contrabanda.org Gràcies a tothom, salut i alegria. Fins aviat.